voor, baby. Like, like, oh, eh. like, like. Go crazy. Gra, gra, gra, gra, gra, boom. Everything dead. Every home shot. nightmare. man. Uh, kakantong ko babae mo. Tapos wala kang magagawa. masabi mo Sinerva na hindi nagpapanggap Pinagpaparila dati Pero hindi dinamaan Manatili sa baba hindi ko hinayaan no? Halis sa labi ng ebab Para mo muring nila saan Ang aking edis mahaba Kaya wala ang panama Mga dalagi sa kama Ang palagi ko kasama Late man worldwide Nakasakay lang sa low lowride May daladala ng 4-5 Masoon nyo good I know lie naman sa highlights Pow, pow, I like ah Babae maldita yung mad side Pag natapos yung set, share doon tayo mag-sex Huwag na huwag mong i-text VIP yung dating guest ah, VIP yung dating guest ah. Bawas mo na ng panggap Sa may hudat sa daan Pare wala kang alam Kung ilang pinalagan Hindi nakabado sa may 13 Kapag nag-a-isa ng sneaks Para paglabas ng streets Bibitaw ng solido, ah Kahit alam puto ko'y hollow, gra Pag nakahawak ng drums, ah, kita mo gano'ng kagago, gra Di na kailangan patunayan Sarili ko sa mga kilala na bida Kung sa usapang patunayan, di naman Malamang kontra kontrabida Teka lang, akin na Drake your face, kita amin na Teka lang, akin na Bitch mo nag-bounce, akin na Pera ko, dami na Kala hugot, galing makina Hawak mo, akin na Kung ayaw mo, edi tari na Mabuhay Galing sa mabuti na tao to boy Pero dito mabait Madalas di na nagsasalita Pero kumakalapit You know homie, I hate rats At galit sa mga pussy How ironic na dinadaga ka Kay na ikaw mismo yung pussy, pussy, pussy Thank you. Hey!